Píosa a haon. Tá Gardaí na Gaillimhe ag fiosrú faoi robáil a tharla i siopa seodra Hartmann ar Shráid Liam sa gcathair ag thart ar a ceathrú chun a haon déag maidin inniu. Thug na Gardaí le fios go ndeachaigh ceathrar fear a raibh masc orthu isteach sa siopa. duine a dúradh a raibh gunna aige agus go ndearna siad bagairt ar na hoibrithe. Ghoid siad roinnt mhaith seodra agus uaireadóirí agus theith siad ina dhiaidh sin. Is cosúil go raibh gardaí i ngnáthéadach sa gceantar ag an am agus gur lean siadsan na fir. Gabhadh beirt de na fir ar an tSráid Láir agus gabhadh an bheirt eile ina dhiaidh sin. Tá an seodra ar fad, a bhfuil luach milliúin euro leis, faighte ag na Gardaí, chomh maith le macasamhail gunna. Tá an ceathrar á gceistiú i Stáisiún Gardaí Shráid an Mhuilinn.